Egzèsis se, Ki sa sa vle di? Youn. Manje lwa. Manje yo sèvi lwa. De. Ogatwa. Otèl yo ranje pou lwa. Twa. Onsi. Inisye ki ede houngan nan seremoni lwa. 4, Lwa kenbe Ti Djo. Ti Djo malad, li bezwen bay Lwa manje. 5, Revoke Lwa. Voye lwa a al kenbe yon lòt eritye pou ede fè seremoni. 6, Lamèsi pran lwa. Lamèsi an tranz, lwa monte l. 7, Vodwizan. Moun ki pratike relijyon vodou.